shekara da arba'in a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar 29 ga watan biyar sha tara. muna roƙon Allah ya datar da mu ga dukkan alkhairi ya kare mu daga dukkan sharri da fitintinu muna roƙonsa da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka ya shiga tsakaninmu da mabarnata ya shiga tsakaninmu da makiya duk wanda yake neman ya yi zagon ƙasa ga al'umma ko addini Allah ya yi mana magani shi Allah ya kawar da sharrinsu Allah muna roƙon ka wanzar da lafiya a cikin ƙasarmu ‘yan uwanmu da ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya gida suke ko asibiti Allah ka ba su lafiya wayanda suke da buƙatu na alkhairi masu neman haihuwa da masu neman aure da masu neman jari ya Allah ka yassara musu duk mumini da yake da bukata a zuciyarsa Allah ka sani Allah ka biya mana bukatunmu gaba daya canjin da aka yi na shugabanci a wannan ƙasa Allah ka sa alkhairi ne ga wannan ƙasa Allah ka sa ya zama alkhairi ga al'umma da wanda ya karba sabo shi ma Allah ya karfafe shi Allah ya ba shi basira Allah ya kare shi daga sharrin masu hassada Allah ya kare shi daga sharrin masu sihiri Allah ya kare shi daga sharrin masu sai mun ci dole Allah ka wanzar da lafiya a cikin ƙasarmu. shi shugaba na ƙasa kuma da ya karba Allah ya ba shi lafiya Allah ya kara taimaka masa Allah ya wanzar da lafiya dukkan kasashe alhamdulillahi rabbil alamin muna cikin suratu suratu zumari zamu tashi kan fadin Allah subhanahu wa idza massal insana darrun na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idza massal insana darrun da'a rabbahu niban ilayhi ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا innaka min ashabin nar Allah madaukakin sarki yana mana bayanin wato halin dan adam a lokacin da abu ya same shi wa idza massal insana darr idan wani wato cuta ta shafi dan adam wannan durrun din na kirace dukkan wani abu da zai tayar masa da hankali sawa'un rashin lafiya ne ko wata musiba ce a cikin iyali to lokacin da dai musiba ta samu dan adam wato me zai yi da rabbahu sai ya kira ubangijinsa yana addu'a da zaran abu ya same shi to Allah zai tuna muniban ilaihi yana mai komawa zuwa ga Allah inda ce ta ɗorra wa su billahi azza wa jal yana ƙaskantar da kai yana neman Allah ya cece shi daga musibar da ya fada a ciki a cikin yana addu'a to idan ku Allah ya yaye wannan halin da ya shiga fa sun hawwala ho ni'ima sannan idan Allah ya hawwala masa ni'ima hawwala ba hawwala ba ne idan hamara ɗigo ne za ka ce hawwala ya juya ya canza amma hawwala ma'ana ya canza masa daga lokaci zuwa lokaci da fari ta tayu yana faruwa ga mutumin da da yana cikin ni'ima sai talauci da kunci ya same shi kaga musiba ta zo ko rashin lafiya ya same shi da yana lafiya musiba ta zo to da'a rabbahu muniban ilayhi ada khawwalahu na farko shi ma khawwala ne yanzu ma khawwalahu sai Allah ya sake bashi at tahwil shine tana da abu ka baiwa mutum daga lokaci zuwa lokaci kamar ka hadisun ibn mas'ud ne kana nabi sallallahu alaihi wasallam yatahawwaluna bil mau'ida annabi yana mu a mu'amuza ba wai tahwil na juya bane yana mana wa'azi daga lokaci zuwa lokaci yau yayi mana sai kuma ya shiru sai wani lokaci yayi me yasa mafafatas sa'ama don gudun kotsawa idan kullum ana wa'azi ba fashi yanzu tafsiri muna a cikin ramadan sau ɗaya a wata sai ga ana marmari amma a ce kullum ba fashi duk ranakun sati muna da tafsiri to sai kaga mutane sun saba da abin an dauki abin ba wani abu ne da za a tasirantu da shi ba amma ya zama in yana da lokaci ko darussa ne ake yi ya zama akwai ranar da akwai hutu in an dan huta an dawo sai ka kana marmarin abu amma kullum ba fashi to akwai matsala za a zo a kosa a gaji da abin to anan Allah ya ce summa idza khawwalahu ni'ma sai kuma wani Allah wani lokacin sai ya ɗanɗana masa ni'ima bayan da ya ji yadda shi ni'imar tun ya kwace to me zai faru idan wannan baiwar ya zo sai Allah ya ce a wannan lokacin nasiya ma kana yad'u ilahi min abu nasiya sai kaga ya manta ma kana yad'u ilahi wannan abin da ya kasance yana addu'a a gare shi gabanin wannan wato wa yake ambata a farkon Allah akan me akan kunci yanzu an yaye masa to yanzu sai ya manta da wannan addu'a to kuma abin da ake so mutum a dukkan lokuta yi addu'a na'am ka ila ilallahi fi raqa ya'rifka fi shidda wannan ita ce ake so ba wai sai musiba ta zo bane ka yi addu'a A kana lafiya ka yi addu'a kana cikin addu'a idan musiba ta zo ka ci gaba da addu'a sai ka ga dama muryarka tana isa sama ana jin ka dama yanzu kuma ka shiga hali to ka cancanta a yaye maka wasu mamalaman suka ce idan mutum ya shiga tsanani da yana addu'a addu'arsa muryarsa tana tafiya sama in ya shiga tsanani yana addu'a sai mala'iku su ce wannan fa muryar da muke ji ne yana addu'a a baya yanzu ya shiga wani tsanani sai su ma su yi addu'a suna roƙon Allah ya ansa maka bukata sai kaga an samu sauki wajen biyan bukata saboda haka kada mu ce za mu yi addu'a lokacin da musiba ta zo kawai a duk lokuta ne na addu'a to wanda yake baya da imani idan lokacin da Allah ya canza masa nasiya ma kana yadda ilayhi lehmin qabl kamar yadda Allah ke cewa wa idan masa kuma darru fil bahri wa idan masa kuma darru fil bahri dhalla man illa iya. a lokacin da kuka shiga jirgin ruwa kowa da irin gunkinsa da ya yi imani da shi yana bautawa amma da aka shiga ruwa ana tafiya iska ta kada ba mafita an gane ba sarki sai Allah in ji bahaushe amma akwai sarkin garin ku ba abin bauta ta gaskiya sai Allah ake nufi na'am to shikenan sai kaga mutum duk ya jefar da wannan abin an manta da gumaka an banta da wannan da'a Allah mukhlisina lahu ad-din an kadaita Allah wajen ambato Allah Allah Allah Allah walamma najahum ila al-barri fa idan ya tsirar da su aka ketare su zuwa tudu sai ka ga suna komawa shirka wannan shi ne ɗabi'ar ɗan yana da saurin mantuwa yana da saurin butunci bai cika sakawa ni'ima da godiya ba Allah ya samu gane Allah ya ce bayan ya manta da wannan abin mai zai yi kuma waje alalillahi an dada, sai ya zo yana wa Allah kishiyoyi amma lokacin da musiba ta same shi a yana ambaton Allah na'am da ana lijan bihi aw qa'idan aw qa'id kana kwance kana Allah Allah kana zaune kana Allah Allah kana tsaye kana Allah Allah amma lokacin da ni'ma ta zo ba kuka ce alhamdulillah Allah da ya kawwala alladhi a hadhihi ni'ma ka gode wa Allah da ya samar da wannan ni'ima gare ka ka tashi ka bada wani nau'i na godiya don sakawa wannan ni'ima la'in in shakartum La'azidan na kun amma sai ka ga mutum ya zarce a akan butunci waja'ala an dada sai zo yana wa Allah kishiyoyi al’an dada gumaka ko wasu abubuwa da mutane suke ambatawa al’an dada fi hali ha, hiya niddun lissahibi ha. a tsakaninsu ma dada ne sannan a zo a dangana su kuma ga Allah me ma'anan adda tsakaninsu shine duk wasu abubuwa da mutane suka kama ba Allah ba ba sa iya taimakon mutanen ba sa iya taimakon kansu ba sa ji idan ana ambatonsu in sun ji ba za su yi ansa ba dukkansu sun yi tarayya a wannan duk wanda yake bauta wani abu in mai bauta rana ne dutse ne karfe ne bishiya ne dabba ce mutum ne mala'ika ne duk dai ga sunan halittu ne a jinas mukhtalifa lakin hiya muttahida fil ajiz a kasawan dukkansu daidai ne shi yasa Allah ce an a tsakanin su andad ne sai kuma aka zo aka hada su da Allah inda Allah ke cewa a kansu tallahi in kunna lafi dalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin wama adallana illa al mujrimun in kunna lafi dalal wallahi muna cikin bata me yasa idnu sabiqun da rabbil alamin tunda mun zo muna daidaita ku da ubangijin tarihi wanda ya halicci halitta daga cikin mahaifa ya kawo shi duniya wanda ya saukar da littafi ya aiko da manzanni ya saukar da ruwa daga sama ya tsarar da abinci a ƙasa yanzu shi ne zai yi daidai da wa'annan abin da mutum zai sassaka da hannunsa amma dan adam saboda sa Allah ya ce innal insana lakafur yudilla an sabili wato yana nema wa Allah tarayya domin ya bada mutane daga tafarkin Allah Allah ya ce ka ce da shi ul ce ni da shi tamatta bi kufri ka kalila. ka ji daɗi dan ka dan da kafircin ka tamatta ka ji a at-tamattu shine jin daɗi wanda yake mai A akan wannan kafircin ba ka ji daɗi wanda yake qalilin dan kankani innaka min ashabin nar lalle kai kana cikin ma'abota wuta kaga kafircin sa ya kai shi wuta Allah ya أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إن إنما يتذكر أولو الألباب Allah maɗaukake nuna mana a nan kuma ba za su taɓa zama daidai ba mai bin Allah da kuma mai saɓawa Allah. Ya ce, Amman huwa tun shi yanzu za su zama daidai shi wannan wanda ga siffarsa nan ƙanitun yana mai tsawon tsayuwa yana ibada, ana allaili a lokutan cikin dare, sajidan yana halin mai sajada wa qa'iman yana halin tsayuwa wannan duka yahzaru al-akhirata yana tsoron lahira ne wa yarju rahmat rabbi kuma yana kaunar rahmar ubangijinsa zai zama daidai da wanda shi ba haka ba za su zama daidai wanda ya rayar da dare yana sallah da wanda ya rayar da dare a lido ko karda ko disco ah, ko kallon fina-finai ko bacci da minshari yana bacci ya kwana wannan kuma yana sallah ya kwana za su zama daidai yana club lactate hotel ya kwana wannan kuma ya kwana a masallaci za su zama daidai za su taɓa zama daidai ba ƙulla ya stabil khabitu wa tsayi ko a can mun karanta wala dillu wala haruru inuwa da wuri mai zafi ba su taba zama daidai ba raye da matacce ba su taba zama daidai ba to wannan akwai kwatankwacin haka a tsakaninsu alkanit mai da'a ga Allah ana da cikin dare ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam yace da'abu salihin qablakum sallar dare dabi'a ce ta salihan bayi da suka riga ku magabata ba sa wasa ba su sakaci da sallar Allah ya ba musu matukar yaba na'am a wani kaulin Allah madaku yana cewa me alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ارزوا غبا انكم الله يتجافى جنوبهم عن المضاجع اسجدوا yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun akusa kasa ka kuma Allah yace ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alayhi warattilil qur'ana a surat al-furqan yace wal ya yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama kanu qalilan min al-layli wa bil ashari wannan shine sallar dare babu salla mai falala ba'da fariida kamar sallar salatul layl hadisi ne na imam muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace bayan sallar farilla babu salla kamar sallar dare saboda haka mu koyawa kanmu abinda ba halinka bane ko da kana so ka yi shi ba za ka iya ka yi shi lokaci guda ba sai dai ka koya wa kanka ta yaya ka koya wa kanka ta yadda yanzu farko in ka isha in ka saba kana shafi da wuturi a masallaci sai ka je ka kwanta kana zuwa gida sai bacci ko to ka koya wa kanka ka ta shafi da wuturinka sai ka je gida ka yi ka gama duk abin da za ka yi ka yi shafi da wuturi sai kwanci ka ga ka ɗan jashi to a hakan kuma ka samu kana tashi kafin alfijir misali yanzu alfijir na ketowa karfe 4 da minti 26 ko 5 zai raguma har zuwa 4 to sai ka tashi kamar karfe 3 da rabi yanzu da yake ana tahajjudi da yawa suna tashi muna magana a sauran lokuta da ba a tashi tahajjudi ka koya wa kanka ka tashi karfe 3 da rabi misali gan ka tashi 3 da rabi kana da kusan awa ɗaya kana ya kai wasu na filfilu gwargwado raka hudu ne shida ne in za ka yi kai goma na'am yana da kyau amma ba lalle sai goma ba yanzu koya muke yi sai ka zauna kana fari kana hailala kana daga hannunka kana addu'a har alfijir ya keto a kira sallah kai ta alfijir ka je masallaci ko ka je masallaci kai raka'atul fajr ka zauna kana addu'a imam ya zo ayi sallah to kaga ka fara canzawa to daga ran da ka fara wanda bai idan da ya fara zai ji canji bi idnillah zaka ji canji nauyin jikinka zai ragu yawan bacin ranka zai ragu zaka samu nishadi a cikin yininka duk yadda zaka yi kakka yadda garewa maka baka da nafila raka'a biyu a talla. domin wannan ne ɗabi'ar bayan Allah na fa'i hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ce, man qara 10 ayat lam yuktab min al-ghafilin duk wanda ya karanta ayoyi goma a na nafilan dare ba za a rubuta shi a cikin gafalallo ba wa man qara'a mi'ata aya yuktabu min alqaniti duk wanda ya karanta ayoyi 100 za a rubuta cikin masu qunuti masu da'a amma huwa qanitun zai shiga nan wa man qara'a alfa aya yuktabu min al-muqantirin al-albani rahimahullah ya ce sahih ne a sahih sunan abi dawud wannan hadisin ka duba aya goma zai sa ba za a rubuta ga daga cin gafalallo ba aya ɗari kana cikin masu kunoci aya dubu kana cikin mukamfari ma'ana a mukamfari waɗanda za a ba su lada ninkin ba ninkin wannan wannan alhafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah ya ce daga suratu tabaraka zuwa minal jinnati wannan nasi yace alfa aya aya dubu ne idan ka yi raka wato sura izu hudu din nan daga tabaraka na'am zuwa kulluhiya zuwa amma zuwa sabbi ka sauka izu hudun nan in ka karanta ya ce ka samu alfa yana ka samu ayi guda dubu sai ka kasance a cikin almukamfari to wannan ya zan yi mai yau ka ce ban haddace ba eh kana iya kai da mushaf in kana da himma kana iya ka alqur'ani ka karanta akwai masu himma suna yi har su sauke alqur'ani in kuma ka iya kai ba karamin alkhairi bane a ciki kuma yayin da kai din karka manta da saura wajen addu'a kada ka ce kanka za ka yi wa al'ummarka ƙasarka garinku duk halin da ake ciki a ƙasa na barna kai addu'a akan Allah ya yi kai yi wannan ya yi wannan ya yi. ko da yawanci mun yi bacci kaɗan da kuka tashi kun yi addu'an nan sai ka ga Allah ya ansa addu'ar ku na'am sai zama mun samu ceto a dalilin amma idan kowa ya ce shi bacci zai to sai kaga an tashi da safe rai a bacci. hadisin afdal da shaɗan yake kulle, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum yana bacci shaɗan zai kulla zaransa akai akan mutumin ya ce urkud alayka laylan tawil kai bacci daren yana da tsawo ya kulla kai bacci daren yana da tsawo kulli uku zai idan ka farka daga baccin ka ambaci sunan Allah to kulli ɗaya ya gurware idan ka tashi ka je ka yi ɗahara ka yi alwala kulli na biyu ya warware idan ka tashi ka yi sallah kulli uku sun warware sai ka ga mutum ya waye gari tsayiban nafs hankalinsa kwance zuciyarsa daɗi amma wanda ya kwanta fa ya juya nan ya juya nan ya juya nan har gari ya waye ɗin zai ce zai lalace shi yi bacci daren na da tsawo har gari ya waye bai tashi ba sai zai tashi ne habithan nafsi kaslan zai tashi zuciyarsa a bace ransa ba daɗi sannan kuma ga kasala a jikinsa shi ya yi bacci da daddaren amma kuma kamar bai yi baccin ba ya fi so da safin ma ya zarce saboda haka sallar dare ibada ce wato mai muhimmanci da ya kamata mu kula da ita bayan farilla Allah ya samu dace Allah madaukake ce amman huwa qanitun shin yanzu za su zama daidai shi mutumin da qanitun yana qunuti ana al-laili wato sa'o'in dare yana ibada sajidan yana mai sajada wa qa'iman yana tsaye an ambaci sajada saboda shine abu mafi girma da bawa zai zama yana kusa da Allah aqrab ma yaqulu al abd min rabbi wa huwa sajid lokacin da bawa yake kusa da mahaliccinsa subhana shine yana cikin sajada wa qa'iman yana tsayawa ya tsawaita tsayuwa cikin karatu yahdharu al-akhirah yana tsoron lahira kaga kenan ashe mutum zai yi ibada Allah yake bautawa amma yana tsoron azabar Allah kuskure ne masu cewa wai in ka bautawa Allah don tsoron azabarsa ko don neman rahamarsa a ce kai zindiki ne ko kai wane ne wannan kaulun garibun la na na'rifuhu fil islam ba kuwar kalma ce da aka shigar da ita musulunci da wata manufa amma ba haka ba ne. Allah ya ce fattakun nar allati uiddat lil kafiri ko ba haka ba ku ji tsoron wuta na raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in saboda haka tsoro da tsammani wannan dole ta kasance a ciki muna tsoron kar Allah ya azabtar da mu a wuta muna fatan Allah ya shigar da mu aljanna kamar yadda a cikin wannan bayanin Allah madaukake ya ce cewa laisu sawa'a min ahli kitabi ummatun qa'imatun ana al-layl kaji ba kitab Allah na ana al-layli wa hum sajidun laysu sawa'a ba su taba zama daidai ba Wa'inda suke ibada da wanda ba sa ibada a cikin ahalin kitab ɗin ummatun fa'ima, al'umma da suke tsayuwa cikin dare suna ibada suna karatun Alkur'ani, suna karanta ayoyin Allah nan sa'o'in da kuma wa'inda suke bacci ba su taba zama ɗaya ba A nan Allah ya ce amman huwa qanitun ana al sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbi yana tsoron ubangijinsa wato kar Allah ya kona shi daga azabarsa sannan kuma yana kaunar rahmar ubangijinsa Allah madaukake ce qul hal yastawi alladhina ya'lamun a karkashin wannan ayar akwai hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam da yaje gaida mara lafiya da annabi ya ga mara lafiya a halin da yake cikin ciwo yayi tsanani yace ya kake ji yace ina kaunar rahmar Allah kuma ina tsoron zunubina annabi sallallahu alaihi wasallam yace irin wannan sifofin ba za su hadu a cikin bawa ba a lokacin irin wannan face sai Allah ya bashi abin da yake kauna ya amintar da shi daga abin da yake tsoro saboda haka mutum ya zama yana tare da wannan abin da tsoro da tsammani tsoro da tsammani aka ce idan kana lafiya tsoronka ya bi yawa idan kana rashin lafiya tsammaninka ya yi yawa wannan shi Allah ce kul hal yastawi alladhina ya'lamun kace da su shin za su zama daidai alladhina ya'lamuna wa inda suke da sani wal ladina la ya'lamun da kuma inda ba su da sani za su zama daidai ba su taba zama daidai ba alladhina la ya'lamuna wa inda suna sane ma'ana wa inda suka san Allah suka bi Allah wannan anan ba za a ce kawai alladhina ya'lamuna wanda yayi karatu wal ladina la ya'lamuna wanda bai karatu ba eh a haka ma ba su zama daidai ba amma maksudul aya ba kawai wanda ya karatu wanda bai karatu ba ake dubawa ba mu duba siyakin ayan a ina aka kawo amman huwa qanitun ana al-layli kenan wanda yake qanit ana al-layli shine alladina ya'lamuna walladina la ya'lamuna kuma sune wanda suke ba sa sallah cikin dare ba sa ibada ba sa kiyaye dokar Allah wannan sune la ya'lamuna kuma wannan aya tana da cikin ayoyin da suke nuna mana darajar malamai wanda yake da ilimi ba zai taba zama daidai da wanda baya da ilimi ba wannan ga nassin qur'ani yarfa illahu allazina amanu minkum utul ilma darajat gashi nan ga kullu ya hal yasawi allazina ya'lamuna la ya'lamun ga kuma ayar baqara wannan ayar uh, ali imran shahida allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisas والراسخون في العلم كما يقولون آمنا به كل من عند ulul albab saboda haka malamai suna da matsayi a cikin addini to da waye ne ma zai gaya wa mutane addini in ba malami ba kuma malami shine mai gyara in abu ya baci shi yasa ake gudun ɓacin malami idan malami ya baci to duniya ta ɓaci domin ruwa ne da shi ake wanke dukkan datti idan ruwan ya baci ba sai zubarwa saboda haka kullum nusus na alkur'ani da sunna da akwalus salaf da amalus salaf duk suna cewa malamai su yi hattara kada su ɗauki kansu daidai suke da kowa su yi komai kamar yadda kowa yana so yi abin da yake so su masu ce za su yi abin da suke so dole in ka zama malami majalisinka zai canza ba za ka zama majalisi iri na masu shan rake ba ko ana shan rake ana santi ana hirar rake ƙarya da gaske duk ana faɗi wannan ba majalisar rabace in ka zama malami to dole ka zama kana da kaffa-kaffa musamman a ce kuma kai ka zama malami da ake koyi da shi wanda yake da ilimi haka daban wanda kuma wasu suna so su yi koyi da shi to musibar ta fi girma dole ya dinga bitar rayuwarsa da abin da zai fada da abin da zai yi don wasu sun yadda da maganarsa in wani abu ya faru ku ce ah, a zai na ba jiyar ai ba don ba malamai a garin ba ne akwai malamai a garin amma an fi natsuwa da shi rahimahullah a ji bayani a gare shi in shi aka ji ya faɗa to shi kenan kafa ajuhai za kaula kulle kafi an gama to kaga dole wato mutum ya lura da irin wannan sannan kuma malami yana ana bukatar ya zama yana da tawadu saukar da kai ban da girman kai ban da kwadayi ban da ƙazamar harshe kai sauri kana gaya mutane magana ko zagi ko magana da dai mutum zai ji ba da ta da daɗi dole malami ya hattara da akwai sifatul ulama ga sunan malamai suna bayani yadda malamai ya kamata su kasance littattafai suna nan da yawa sun yi magana to muna so mu ɗaliban ilimi mu dinga karanta waɗannan kafin mu zo wajen mu dinga karanta siffofin malamai ya suke ya suke ya suke me kamata su me kamata ba su kada su gashi Allah yana faɗin matsayinsu a wajen tauhidi ba a kawo matsayin kowa ba sai na malami ko anan kuma Allah ya ce kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun sai ne da su za su zama daidai da waɗanda suke da sani da waɗanda ba su da sani har wasu malaman suna kafa hujja da wannan aya cewa wato bai dace ba mutum ya kira malami da sunansa gatsau sai ya yi ladabi wajen kiransa mu a yanzu kasar mu za a kira malam sa a ce malam ne ko ko na ko aramma na zamani kuma ustaz na wa sheikh ai ustaz eh, sheikh din ba wato eh, lafazi ne ke da daukar ma'anoni da yawa ana faɗin sheikh ga tsoho ko da sheikh ko sheikh kuma eh, ana gaya wa babban mutum ana gaya wa malami ma sheikh sannan kuma a fannin ilimin hadisi in an ce fulanun sheikh ana nufin yana da rauni eh a ilimin hadisi ba za aka ce fulanun sheikh to ai za a san malami ne amma ce sheikh to ai kafa kafa da shi to larabawa kuma lafazin sheikh suna fada wa komai ma komai ma suna iya faɗan sheikh saboda haka ba wani lafazin ba a dai lafuzza musan za mu kira malamai da lafuzza na ladabi sannan musan muna da ladabi tare da su da girmamawa idan za ka yi magana malamin ka yana magana kada ka yanke masa idan an tambaye shi a majalisa karka yi saurin ba da ansa na'am kuma ana so ma an so samu ne ka yi wa malamin ka hidima ba tare da ya nema ba ba an ce ku malamai ku zauna ku ce sai an yi muku ba kada ka ce ai an ce yi wa malamai hidima ka zo ka goge mun takalmi na ka goge mun mota na ka zuba mun mai a mota na ta wannan kuma ka zama mai ci da addini ba wannan ake so ba kai malamin an ce kai tsawa ba kai almajiri kuma an ce kai wa malamin ka hidima sai kaga an samu balance Allah ya samu dace Allah ya ce ba su taba zama ɗaya ba malamai da waɗanda ba malamai ba malamai su ne al'ulama waɗanda suke masu bin umarnin Allah ba ka yi ilimin ba ne ka bi umarnin Allah ka karantar ka umarci mutane da masu kyawu ka hana mutane ga munana kai ka yi kwatanta gwargwado wannan shi ne al'ilmi inna ma ya tazakar gudun alba abin sani dai waɗanda suke wa astuwa su ne ma'abota hankula in Allah na ƙul ya ibadin labi na amanu ta ƙorar bakon lillabi na aksano fi radin yi duniya hasanar wa arzun wani wasu'an إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الله مدوكake yace kul ya ibadiyal ladina amanu kace da su ya ku bayina ma'ana kace da su injini ya ku bayina amma in haka ne zai ce kulli ibadiya ne kace da bayina kamar annabi ne wasita amma ne yace kul ya ibadiya zaka ce musu wato Allah ya ce da ku kaza yana magana da ku kai tsaye ne ana akwai nau'i na girmama waɗanda ake wa magana qul ya ibadiyal ladina amanu kace da su ya ku bayina waɗanda suka yi imani ittaqu rabbakum qul ya ibadil ladina amanu na ya ku bayina da suka yi imani ittaqu rabbakum ku ji tsoron ku anan an kira su da sunan imani qul ya ibadi idafa din ma litasrif Allah ya dangana su ga zatin sa don girmama su sai ya kawo kuma siffar su allazina amanu masu imani sai kuma yace ittaqu rabbakum ku ji tsoron ku. ma'ana anan ana nufin istamiru ala ta'a ku dawwama akan bin Allah kada ku gajiya kamar yadda yace ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi ya ku wanda suka imani ku yi imani da Allah da manzansa da littafin da ya saukar dama kun yi imani tun kuka aka kira ku da sunan imani sai aka ce ku ƙara imani wato ko kuna da kyau ku ƙara da wanka aka ce aminu na'am ya ku wanda suka yi imani aminu na'am ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku lilladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana ga wanda suka kyautata ayyuka a wannan rayuwa ta duniya akwai gare su sakamako mai kyawu wanda suka bi Allah suka nisanci gumaka suka kadaita Allah wajen bauta shine aksan. fi hadhihi dunya a cikin wannan rayuwa duniya akwai kyakkyawar sakayya wa ardullahi wasi'a amma fa ku sani kasar Allah tana da yalwa anan Allah ya nuna wato cewa wanda ya bauta masa da kadaici yana da matsayi to wasu mai yiwa za su ce a inda muke din ba za mu samu daman bautawa Allah ba mai yiwa wani zai zo a kiyama ya bada hanzari garin mu duk mushrikai ne garin mu duk arna ne ba addini ba tauhidi ba sallah ba komai ya yasa muka zauna cikin su Allah ce ce inna ardi wasi'a ƙasa ta tana da yawa. idan an hana ka addini a ƙasar ku kaje ƙasar da za ka samu damun bautawa Allah wannan ne ma'anar aya Ya ce yi wa Fassabiru na ajirahun abin sani dai za a cikawa as-sabiruna masu hakuri ajirahun ladansu su bi gairi hisabin ba tare da kididdigawa ba ma'ana masu hakuri ana ba su ladan su da yawa da yawa da yawa ba iyaka laisa lahum wazn babu buwazin da za a auna sauran za a auna aikinka man ja bil hasanati falahu ashru amsalha ko a ce za a baka sabi'atin sabi'ati yake amma as-sabir mai hakuri yana da matsayi mai girma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab ba tare da kirgawa ba Allah zai taba su zai taba su zai taba su Allah ya sa mu yi hakuri hakuri kuma malamai sun yi mana bayani iri-iri ne akwai hakuri akan bin Allah akwai hakuri daga saba ma Allah akwai haƙuri daga wato kurakurai da ake maka na mutane akwai haƙuri kuma akan ƙaddarar Allah wannan shine anwa'un sabri al-arba haƙuri akan bin Allah shine ibadun da Allah ya shar'anta mana sallah azumi zakka ibada wannan in baka da haƙuri ba za ka iya kai su daidai ba sannan haƙuri daga saba ma Allah ga zunubi kana so ka yi Allah ya hana ka yi haƙuri ka danne zuciyarka kada ka yi haƙuri akan wato abinda mutane za su yi ma wannan ya zungure ka wannan ya gaya ma magana wannan ya ɓata ma wannan ya yi kaza sai ka yi haƙuri wannan shi ma'ana su haƙuri na hudu ne haƙuri akan ƙaddarar Allah kana zaune sai wani ah, wata musiba ta faru a gidanka wani bala'i ya sauka motar ka ta yi hatsari ɗanka ya mutu wani ya yi rashin lafiya wannan duka bala'i ne idan ba ka yi haƙuri ba musiba ne saboda haka ka yi haƙuri ka samu ladan ga cikakke Allah ce inna innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab ba tare da kididdigawa ba shine za a ba su da gidan aljanna na qul inni umirtu an a'budu allaha mukhlishan lahu din wa umirtu li an akuna awwalal muslimin qul inni إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم زلل من النار ومن تحتهم رسلا ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون Allah madaukake ce kulka ce da su inni umirtu an a'budallaha ni an umarce ni da in bautawa Allah da kadaici mukhlisan ina mai tsarkakar lahu ga Allah addin addini an umarce ni da in zamanto mai ikhlasi a cikin addini ba kai addinin ba ikhlasi yi don Allah yi bisa ilmi da bin sunna wannan shi ne ikhlas to annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka gaya musu ni Allah ya umarce ni da in yi haka to idan har annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka mu kuma fa min babi aula mai ikhlasi a cikin addini wa umirtu an umarce ni li an akuna da in kasance awwalal muslimina farkon wanda ya mika wuya annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda ya mika wuya ga Allah a cikin wannan al'umma shi ya zo da musulunci sai da ya imani da Allah Allah ya tsare shi ya ba shi lafiya ya kare shi ya kare zuciyarsa tun yana ƙarami sannan aka zo aka ba shi manzanci saboda aka shi ne farko wanda ya mika wuya ga Allah ulka ce da su inni kafu inni fa ina tsoro in asaitu rabbi in har na saba ubangiji na ina tsoron azaba min azim azabar wani ne mai girman nan kaga nan ma annabi yana tsoron azaba ashe kenan zamu bauta wa Allah muna masu tsoron azabarsa da kaunar rahamarsa saboda azaba din maf'ul ne na akhafu na'am qul inni akhafu azaba yawmin azimin in asaytu rabbi kace da su ni ina tsoron wata azaba mai girma in har na saba ubangiji na wannan faraban annabi ba zai saba wa Allah ba amma shi ma yana tsoro in ya saba din Allah ba zai bar shi ba kamar yadda Allah ta ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma qata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizi na'am Allah madaukake ce kulka ce da su ulillaha abud ce ne da su Allah kaɗai nake bautawa mukhlisan lahu dini ina mai tsarkakar da addini na ga Allah fa abudu ma shi'tum to ni dai Allah zan bautawa ku kuma ku bautawa abin da kuka ga dama tunda suna kan kafircin sun ki su ta Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam inna ma huwa al-muballigh an rabbi mai isarwa ne daga ubangijinsa wa ma ala rasuli illa al-balagul mubin isar da sako ne aikinsa ya isar lasta alaihim bi musaitir ba zai zo kuma ya nuna mutane dole sai kun tsaya kun bi doka ba a'a man sha afal yu'min ne dan mutum ya so ya yarda mutum afal ya ko mutum ya so ya kafirce shine ma'ana anan shine yace wato bayan ni ga abin da nake bautawa Allah shi kadai ne sai ce fa abudu ma shi itu min duni to ku bautawa duk wani abin da kuke so ku bautawa amma ku sani kul ce da su innal khasirina lalle babu masu asara su wani ne alladina khasiru anfusahum sune wanda suke asara kawunan su wa alihim da iyalan su yawmal qiyama a ran tashin qiyama wani irin asara ne malamai suka yi fassara anan guda biyu na farko alladina khasiru anfusahum ahlihim sune wanda a duniya ba su bi Allah ba iyalansu ba su bi Allah ba da suka shiga wuta gaba ɗaya su Allah ya haɗa su a cikin wuta daga sun yi asarar kansu da suka shiga wuta sun yi asarar iyalansu da suka shiga wuta tare da su wasu kuma suka ce a ah, alladina khasiru anfusahum sune wanda suka tabe wa suka asarar kawunan su wajen shiga wuta wa ahlihim kuma sun yi asarar iyalansu domin iyalan sun bi Allah sun shiga aljanna su suka je wuta kaga sun yi asara an raba su ko ba iran da za a haɗu. Wani amma da a ce sun yi imani ba iyaye sun yi imani ayya sun yi imani walladina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bil imani ko alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alannahum min amalihim min shay bi imrin bima ba? rahim wanda suka yi imani ayyan su kuma suka bi su da imani Allah ya mu riskar da su ga iyayensu ayyan za a riskar da su ga iyaye ko iyaye za a riskar da su ga ayyan Gwargwadon wanda ya fi aiki mai kyawu. in ayan ne darajarsu ta girma a gidan aljanna iyayen sun shiga aljanna amma darajarsu suna ƙasa da na ‘ya'yansu sai Allah ya ɗaukaka iyayen nan ya kai su matsayin ‘ya'yansu don faranta wa ‘ya'yan rai haka kuma in ‘ya'yan suka shiga aljanna darajarsu tana ƙasa iyayensu ne suke can sama sai ‘ya'yan Allah ya ɗaukaka darajarsu ya kai su wajen iyayensu don ya faranta wa iyayensu rai shine ne bihim bihin a haɗa su gaba ɗaya me ya fi daɗi a ce da kai da zuri'arka duk a gidan aljanna yau a ce ga kai da 'ya'yanka da jikokinka da tattabakunninka duk kun yi sahu a masallaci ai wannan ni'ima ce balle kuma a ce kun haɗu a gidan aljanna Allah ya haɗa mu da su a rahamarsa Allah ya ce Allah zina khasiru an fusa mu yawm al kiyama. Allah ya ce Allah ku saurara zalika wancan irin asarar da kuka ji dinnan, nan huwal al da al-mubin shine fa taɓewa asara mai girma lahum akwai gare su min fauƙihim a cikin wato a su a sama da su min fauƙihim a bisa tudunsu su me zulalun minan nari girgije wuta zulal ba kamar ba inuwa ba ne da ka sani a girgije ne na wuta wuta ne ya yi musu ribi a sama wa min hati a kasa da su kuma zulal har yanzu shi ma ƙasa da su ma zulal din ne wato kamar girgijen ne wata inuwa ce ta wuta ta ya za a ce kuma a kasa akwai inuwa a sama inuwa ya eh, yi kasa ai shimfiɗa ce lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash akwai shimfiɗa ta wuta a ƙasa, a gawash kuma a sama wasu malaman suka ce wannan taglib ne min fawqihim dhulal wa min tahtihim dhulal wato wannan ɗin ba zulal ba ne amma an kira shi zulal saboda tasmiyatul ashya bi diddiha ana kiran abu da diddinta a larabci ana irin wannan ko kuma eh, rinjaye da daya kamar rana da wata a ce kamarai ne a shamsu wal kamar ne amma sai a ce kamarai ne don rinjaye da janibin kamar kamar haka ne Allah ce zalika yukhabihu Allah bihi ibada wannan abin da muka ji ba cewa mutane suna da wuta a sama da su a ƙasa da su wuta na'am yau mai shahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim azaba a sama azaba a ƙasa ko ina azaba numfashi azaba abinci aka nema laysa lahum ta'amun illa min abinci mai kaya la yusmin wa la yughni min ju bayya kibarwa bayya maganin yunwa wannan musiba ce sannan kuma ga rufi kai katangan su ma ne duk katangan gidan wuta wuta ne komai wuta ne ba za a ce wannan wani abu shi ba wuta ba bane saboda haka in an koma wajen za a ji sauki babu shi Allah ce to zalika da wannan bayani da muka jifa yukhawifu Allahu bihi ibada Allah yana tsorata da bayinsa yace ya ibadi ya ku bayina fattakun ku ji tsorona ku kiyayi abin da nake hana ku ku bi abin da nake umurtan ku ku ji tsorona in kun zo gabana kun tsaya ba tare da kun kiyaye doka ta ba abin ba zai dadi ba shi yasa tun duniya Allah yana mana wannan nasiha ta kauna ta so ba wanda yake son mu kamar Allah ya ce ce da wannan Allah yake tsoratar da bayinsa sai juye da maganan gare mu ya ce ya ibadi fattaqun ya ku bayina ku ji tsoro Allah ya ba mu tsoron sa والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار Allah maɗaukake ce wallazi na ci na buƙaguta kuma su bayan Allah na ƙwarai waɗanda suka nisanci a ƙagut an yi abudu ga barin bauta masa wa anabu ilallah suka koma zuwa ga Allah wajen bauta masa da kaɗaici lahumul bushra to albishiri ya tabbata a gare su farin cikinsu ya tabbata fa bashir ibad ka yi albishir ga bayina to menene tagut mun yi bayaninsa a baya ko walladina jisanabu taguta bayan Allah na ƙwarin su ne wanda suka nisanci tagut tagut shine kullu ma'budin siwa Allah duk wani abin da ake bauta masa kuma bayan Allah shi tagut ne wa kullu man amara an yu'bad duk wanda ya umarni a bauta masa shi ma tagut ne wannan wato tarifi ne wanda malamai suke gwargwadon irin yadda abun zai shiga karkashin lafazi ne wanda yake shamil wanda zai ce a zo a bauta wa wani Allah shi ma ne abinda ake bautawa shi ma ne wanda ya yadda a bauta masa shi ma ne wanda ya nemi hukuncin wani Allah shi ma ne duk wannan tagut sun shiga ciki to wa'annan bayan Allah na kwarai ishtanabu ta an ya'buduha sun nisanci duk wani abu wanda yake sunansa bauta wani Allah ne wa anabu ila Allah sun koma ga Allah ma'ana sun kaskantar da kawunansu ga Allah wajen bin umarninsa da nisanta abin da ya hana lahumul bushra to albishiri ya tabbata a gare su sai Allah ce fa bashir ibad ya kai wannan manzo kai albishir ga waɗannan bayi na ƙwarai wanda suka siffantu da wannan siffar su wane ne na'am allazina na'am wannan siffar su kenan kowa zai ce albishirin nan nashi ne sai Allah ya kawo siffofin su ya ce allazina sami sami'un alƙaula al'ibadin nan da kaji su ne waɗanda suke sauraron magana idan suka ji a sana sai su bi mafi kyawun magana ya sami'un alƙaula a sana za su ji magana magana magana sai su zaɓi magana mafi kyawun sai su ɗauka to anan wace magana ce malamai masu tafsiri in ka duba sun kawo aqwal a makarshe an zo ga maganar Ibn abbas wasu sun rijaye da wannan yasmi'una alqawl qawla fayattabi'una ahsana wasu suka ce idan mutum ya ji maganar alqur'ani da wani alqur'ani wanne zai bi alqur'ani shine ahsan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wasu suka ce a yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana shine idan mutum ya ji wato aikin na ibada mai falala ga wani abu wajibi ne ga wani abu mustahabi ne sai mutum ya ɗauki wajibi. ga wani abu mustahabi ne ga wani mubahi ne sai mutum ya ɗauki mustahabi ga wani abu ladan shi da yawa ga lada kaɗan sai ka ɗauki mai lada da yawa shi ne ya tabi wani ahsana mafi kyawun shine mafi ladan aiki to kuma a haka shine ibn abbas yace wannan shamin ne dukkan maganganu sun shiga ciki yace ko a majalisa mutum ya zauna sai aka yi magana wannan yayi magana wance yi magana to idan mutum zai tashi yayi magana sai ya zabi magana mafi kyawu cikin maganganun da aka yi sai yayi amfani da shi an hadisai ne suka zo maka ga hadisi sahih ga hadisi da'if yattabi'una ahsana sai ka ɗauki sahih ko ga hasanun da da'if ga mawdu' mawdu ba da magana sai ka ɗauki hasanun in akwai bukatan ba'in din kuma sai ka tsaya kai, to haka sai a duba a nan kuma aka ƙara har yanzu masu tafsirin suke faɗa cewa yunan kola al biyu na hasana shi shine yana daga ciki idan mutum ya zo yi maka laifi kana da wato daman ka ɗauki fansa ko karama an shiga hakinka karama ko to anan yattabi'una ahsana shine ka yafe in ka ɗauka ka rama ba ka yi laifi ba wa ina aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi wa la in sabartum la huwa khairun lis sabirin shine tabiun ahsana da in za ka rama an yi ma daidai ba daidai ba ka rama ba ka yi laifi ba in da ka yi daidai din za ka yi rama gwargwadon zalincin da aka yi maka to amma da za ka ce na yafe ba ƙaramin daraja za ka sama a wajen Allah ba da wasu fassara da wannan suna jin magana suna bin wato fayyata biyun hasana suna bin magana mafi kyawu Allah ce ulaiikal ladina hadahumullah wa'annan sune wa'anda Allah ya shirye da su zuwa tafarkin sa na kwarai wanda idan suka ji magana suna tacewa suna daukan magana mafi kyawu to don Allah ɗan uwan mu kula da wannan janibi da yawa yau mutane suna bin kurakuran mutane ba daidai ba yanzu da zaka zauna kai magana ko a wajen hira ko a minani ko a makaranta ko a wajen karatu da za ka yi magana na kirkin wani ko kirkin wasu ka kirga ka kirga ba za a ɗauka wani abu ba ne amma da za ka faɗi sharri ɗaya sai a naɗe a tafi a yi gaba da shi ito ina ya tafi wani hasana ana saboda haka yayin da muke jin maganganun mutane in mun ga kuskure wanda za mu iya gyara mu gyara wanda ba za mu iya gyara ba mu kawar da kanmu gabarin shi amma ba daidai ba ne mu dinga ɗauka abin da ba daidai ba muna yaɗawa a cikin mutane Allah ce ula'ika alladhina hadahumullah wa'annan da suke zaben maganganu masu kyawo ko ɗabi'u masu kyawo mafi kyawo su ɗauka, Allah ce sune wa'anda Allah ya shirye da su sana ula'ika hum ulul albab wa'annan sune mahabbota hankula ji Allah na'am na'am abaman haqqat alaihi kalimatul azab, na'am shi yanzu mutumin da haƙƙa alaihi kalimatul azab kalimar azaba ta tabbata a kansa. ta cewa lalle zai shiga azaba saboda bai yi imani da Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam ba kafircin sa ya tabbata afa anta tunqidu man bin nar shi yanzu zaka iya tsayar da zaka iya tsamar da mutumin da ya zama dan wuta wanda ya shiga wuta zaka iya ka shiga ka cire shi ba zaka iya ba to wannan shine wanda ya tsaye haqqat alaihi kalimatul azab innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu aya hatta yarawu al'azab al'alim waɗanda kalmar ka ta azaba ta tabbata a kansu ba za su yi imani ba ko da duk ayoyi ka kawo musu har sai sun dandani azaba sa'ar mutum ne Allah ya bude zuciyarsa ga imani amma wallahi idan Allah bai bude zuciyar mutum ga imani ba in za ana da ayoyi dubu za a aje a gaban shi ba zai motsar da zuciyarsa ba yana ganin abin da yake kai dinnan shine daidai يعني. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله Allah maɗaukakin sarki ya ce, Lakinin sarki yace sai dai amma bayan Allah waɗanda suke masu taƙawa, masu kyakkyawar makoma kenan taƙawar rabbahum waɗanda suka ji tsoron Ubangijinsu, suka yi tauhidi suka nisanci shirka suka kiyaye dokokin Allah waɗannan bayan Allah ce lahun ghurafun suna da ghuraf ghuraf benaye ghurfa tsoro. ɗaki ɗaya ghuraf masu yawa wato suna da benaye a gidan aljanna nan benaye din nan ba karamin beni ne, na duniya ma ya kake ganin beni kaje yau su kasashe burji halaji ko wani ne wani ne ko ana alfahari da su har duniya gaba daya ta wannan duk ba a komai suke ba bai kai gidan mutum ɗaya ba a gidan aljanna Allah ce akwai gare su gurafun suna da guraf benaye min fauki ha gurafun a saman kuma akwai wasu benaye mabniya wanda suke an gina su an rufe su an yi musu kyakkyawar aiki na daga kun fayako bayan haka kuma ta jirimin ta ce al'anharu ƙoramai suna gudana karkashinta wannan an tanadawa bayan Allah masu imani Allah ya ce wa'adallah wannan alkawari ne da Allah ya ɗaukan makansa duk wanda ya imani a duniya ya yi haƙuri da haram ya yi haƙuri da shirka ya yi haƙuri da wahalar ibada ya kiyaye to Allah ya masa alkawari da wannan tukwicin wa'ada Allah alƙawari na Allah la yukhlifu Allahu al-mi'ad Allah ba zai warware alƙawarin da ya dauka ba hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna fil jannati ghurafan a cikin aljanna akwai wani bene yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha a ciki ana ganin waje a waje kuma ana ganin cikin subhanallah annabi ya ce a addafa Allah ya Allah ya tanani wannan benin ga waye liman at'ama at'ama ga wanda ya ci yadda abinci wa alana kalama ya sanyaya magana ya faɗi kalmomi masu kyawu da ‘yan uwansa wa ta ba'a siyama ya bibi azumi ya yi ramadan ya yi sitta shawwal ya yi ayyamul bidi ya yi yau ma'arafa ya yi tasu da ashura na'am in ya samu dama ma ya jere da litinin da alhamis ta ba a siyama wa salla billaili wan nasu niya ya yi salla cikin dare mutane suna bacci amma huwa qanitun ana al Saji sajidan wa qa'iman yahtharu al-akhirah wa yarju rahmat Rabbi.